E aí, vocês estão curtindo o show aí, galera? A gente muito também. De verdade, a gente estava ansioso para chegar essa data. Agradeço a São Pedro que permitiu um belo céu pra gente. Um clima muito bom, cheio de gatinha, rapaziada muito legal. Morou, Muito feliz, muito satisfeito. Me sinto honrado, prestigiado, privilegiado de estar aqui hoje. Depois de 20 anos de, de casa, de banda, a gente continua é, relevante é, na classe artística, produzindo, evoluindo, morou? Mutando, seguindo em frente. É nosso caminho, a gente não tem medo não. Primeiro segue os nossos sonhos. E aí, ó, sou um trabalhador, sou um guerreiro. Minha alma é feita de sonhos. Luto por isso, sem isso não vivo. Só quem é louco, só quem tem coragem Expande, vai além, se identifica. Morou? Canta com o coração essa música, galera. Essa música é pra vocês, fala de todos nós. Sejam muito bem-vindos você. Para começar, poder contar com você. Eu já lembro de tudo, eu estava lá também. Logo eu estava em paz, não guerra com ninguém. Sem minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar a emoção. Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião e disso poucos sabe. Eu quero ouvir planeta! Só vocês! Só os loucos sabem. Nós somos o Charlie Brown de roqueiro, uma fotográfico, fotográfica, um celular, vamos iluminar nossos caminhos, definitivamente. Toda positividade a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. deixou saudade. Quero te ver outra vez, eu vou te ver outra vez, pois você deixou saudade. Quem quer te lembrar nessa porra? exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você, pois eu me lembro de tudo, irmão. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém, só os loucos sabem. Diz os loucos sabem, só os loucos sabem os loucos sabem.